Karibu katika Nia ni Maarifa, ili uweze kupata maarifa kwa ajili ya kulisha ubongo au chakula cha ubongo, uweze kujifunza na kujua historia yako, historia ya Mwafrika, wapi tulikotoka, wapi tunakoenda. Tumwangazie Idi Amin Dada. Idi Amin Dada ni moja kati ya viongozi waliokuwa hapo nchini Uganda, ni rais wa pili rais aliamua kujipa madaraka mwenyewe ya urais pasipo kuchaguliwa na mtu yoyote, yaani aliamua kujichagua yeye mwenyewe na kuwapitisha Waganda katika kipindi kibaya cha mpito. Ah, moja ya ndoto ya Idi Amin ilikuwa ni kuja kuwa mfalme wa Uingereza. Ah, na mnamo Januari 22 mwaka wa 1975 Idi Amin alimtumia barua ya mapenzi Malkia Elizabeth wa pili akimwomba awe mpenzi wake na ikiwezekana amwoe kabisa, na alijitangaza kuwa mshindi wa ufalme wa Uingereza na mfalme wa mwisho wa Scotland baada ya Uingereza kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na Uganda mnamo uh, mwaka wa 1976 Julai. Kama malkia wa Uingereza angekubali pendekezo lake la kumchunga mpenzi wake au mke wake, mwelekeo wa uhusiano huo ungeleta umoja na ulinzi wa Ulaya na Afrika kwa ujumla. Hata aliamuru Waingereza kumbeba ili kuonyesha kwamba yeye ni mfalme wa Uganda na ndo mfalme wa mwisho wa Scotland. Huyo ndo Idi Amin Dada, rais aliyekuwa na vituko vibweka vingi katika uongozi wake, vile vile Uongozi wake ulishamili na ukatili mwingi ndani yake. Hakuna mtu yoyote aliyejaribu kuongea katika uongozi wake, na aliwapeleka mchaka mchaka, so Waafrika tu mpaka wazungu wageni. Alichukia sana wageni katika nchi yake na kutaka wageni waonekane wako juu zaidi ya wazawa. Mwisho wa siku alitimua wageni wote na kuwaacha wazawa. Kutane tena katika makala inayofuata ya kumjua vizuri Idi Amini na mambo aliyoyafanya kipindi cha uongozi wake ndani ya Uganda, na msimuliaji wako Johnson John Bosco, anko baba.